DJ Tezinho, DJ Tezinho. E aí, fiote? E aí, fiote? E aí, fiote? É que ela é louca de bala, tá tendo alucinação. É que ela é louca de bala, tá tendo alucinação. Pum, pum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum, bum, bum. Ah, no chão. Essa que fiz pras novinha, que já tá na onda, desafia suas amigas. Se envolve na dança, vai com a bum, bum, bum. Vem cabu. Vai cabu, dona vem cabu, da balança. Vai cabu, dona vem cabu, da balança. Vai cabu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, vem cabu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, da balança. Bum, bum, bum, ah ah, no chão, bum, bum pra cima, bum, bum, bunda no chão. louca de bala, tá tendo alucinação. É que ela louca de bala, tá tendo alucinação. Pum, pum, pum, pum. Bum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum grave, bunda pra cima, bum grave, bunda no chão. Bum, bum, bum sentar no chão. Essa que fiz pras novinhas, que já tá na onda, desafia suas amigas. E se envolve na dança, vai cabum, bum, bum, bum, tem cabum. Vai cabum, bum, dona vem com a balança. Vai cabum, bum, dona vem com a balança. Vai cabum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, tem cabum, bum, bum, bum, bum. Manda balança. Ah, ah, ah. ah.